La tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball de Sala Folgado en la en redacció d'Arturo Delgado, front del control de Sobo, saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97 nit, arroba esports97 nit. La pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui és clara i és directa després dels resultats del cap de setmana. Quin penseu que serà l'objectiu del València Club de Futbol? Després dels resultats del cap de setmana, quin penseu que serà l'objectiu del València Club de Futbol? Que ahir, com dèiem, empatava a un en el eh, Calderón. El asunto, si uno tira la mirada enrere, a uns dies enrere, dèiem, si el València és viu del Calderón pot optar a tot. El València va ser viu, de quina manera el Calderón a mi se gol de Mustafi en la part final del partit que li concedia l'empat a un. En un partit que va tindre de tot. Va tindre de tot perquè els dos equips s'emplearen amb intensitat, crec que és senya d'identitat tant de Atlético de Madrid com de València Club de Futbol, i un partit que va tindre de tot perquè va tindre un àrbitre massa inexpert per al que és un atletico de Madrid-València. Imagine, no, estic segur que de cap manera un Barça-Madrid, que juga d'ací dues setmanes, si no recordo malament, eh, seria xiulat mai per un debutant en la categoria. Pues bé, després d'un Barça-Madrid, el partit més important a hores d'anar la Lliga Espanyola és un València-Atlético de Madrid o un Atlético de Madrid València, eh, igual me dona. I un Atlético de Madrid València no pot xular, ser xulat mai per un debutat en la categoria. Ojo, no pot ser xulat mai en un, per un debutat en la categoria sempre i quan s'apliquen els baremos. Si s'aplicarà un sort pur dur, escolta, cafè per a tots. Però no sé si era. Igual que mai li cauria un Madrid-Barça a un debutant, mai li pot caure un Atlético de Madrid-València a un debutant de la categoria. Per què? Perquè va estar Mollet, imprecís i, sobretot, no va sancionar el que havia de sancionar. No dic jo que eh, l'Atleti siga el roïn de la pel·lícula i el van ser els germanetes de la, de la caritat. Els dos s'emplenen amb molta força. És cert que els locals amb molta més joven en casa, joven davant l'empenta del seu públic, i uno, després de veure alguns reportatges que ha vist esta nit en eh, algun canal de pagament, té la impressió de que a Jaime Latre li vingui molt gran el partit, que Jaime Latre deixa sense sancionar moltes de les coses que havia de sancionar i que va sancionar altres que no tenien ni cap ni peus. <clears throat> De fet, en un reportatge que acaba d'emetre eh, el programa El Dia després de Canal Plus, se veu en diferents accions a futbolistes parlant entre ells diguent és es que és molt roïne l'àrbitre se veu a Fernando Torres parlant a Motamendi, se veu a Negredo que li reconeix a Coque que ni he vist una jugada però que la reclama perquè sap que eh, Jaime ha tret molt roïn se veu com jugadors de l'Atlético i del València li diuen absolutament a Jaime Latre que és incapaç d'imposar-se miren, és una temeritat el que va fer el comitè tècnic d'àrbitres <clears throat> gràcies a Déu no va passar res no va passar res en quant a lesions sí en quant a expulsions el València és tocat del Calderón ni Barragán ni Mustafi autor del gol ni en principi Javi Fuego que això sí, el València té la intenció de recórrer la segona cartolina groga perquè, segons segons imatges, no hi ha contacte entre Javi Fogo i Raúl Jiménez en l'acció que determina l'expulsió del migcampista asturià del València Club de Futbol. Per cert, primera expulsió en la primera divisió en la carrera de Javi Fuego des que és eh, un jugador en la màxima categoria. Llega una expulsió en segona, però en primera és la primera volta que <clears throat> Javi Fuego és eh, expulsat. D'eixe partit del Calderón s'extrau tot això, s'extrau que el València retalla un punt amb el Madrid, que ara segon, perd dos amb el Barça, igual amb l'Atlético, i és retallat dos punts per darrere per Sevilla i Villarreal. Per això preguntàvem, a hores d'ara, després dels resultats de cada setmana, quin és l'objectiu del València. D'un València que, a més, avui ha tingut un episodi de certa tensió. Tampoc anem a exagerar la nota, però quan un superior li demana explicacions a un subordinat, sempre hi ha certa tensió. És una evidència. I avui, Nuno li ha preguntat a Enzo Pérez per què no el va saludar en el canvi que va fer ahir en el minut 67 del partit. Després sentirem com durant la transmissió del partit Folgado se n'adona de la circumstància de que Enzo Pérez és que no se'n va ni per la banda on estava la tablilla del quadràmetre, se'n va directament traça una línia recta i se'n va corregent directament des de l'altra part del camp que estava fins al seient de la banqueta. No se queda esperant i ui, com que no és el que mana i és el capo, i me pareix molt ben fet per part de l'entrenador, li ha demanat al jugador explicacions del que va fer l'argentí. Que me dóna la impressió que, primer, no volia perdre temps, però no se pot votar la salutació al jefe si està establit qui és el modus operandi, i segon, me dóna la impressió que ell està més que res enfadat en si mateix. Me dona aquesta impressió. Perquè me dona la impressió que el nivell i Enzo ho sap que està exhibent no és probablement ni, ni tan sols al que ell està acostumat i que li està costat més el debut el eh, eh, acoplar-se al València Gol de Futbol i a la primera divisió del futbol espanyol. Així que moltíssimes coses per a parlar en el dia d'avui en un València que demà descansarà però que a nivell institucional se signa el conveni amb l'Ajuntament de València dice, eh, deute que hi havia per la permuta dels terrenys de l'estadi del Nou Mestallà moltes coses, com dèiem, que parlar fins a la una de la matinada i el que fem, com sempre, és recordar els temes dels quals anem a parlar en este programa i mm, posem els cinc punts principals del mateix exposant-los en cinc fotos. salvar Javi Fuego. El Valencia presentará alegaciones a la semana. cartolina groga vista per Javi Fuego en el Calderón y que Suposa la expulsó del partido. Tensión 1, Enzo, en la que el entrenador ha preguntado al futbolista el el motivo de no haberlo saludado en ser sustituido a e ir al Calderón más, descans y dimecres tornada al treball para a preparar divendres el partit davant del Depor Amunt, uno que voy a rebut el premi al mejor entrenador del mes de febrero y que li a a la entrega de seus futbolistas. Los premios solo significan eso, victorias, el trabajo que los jugadores hacen en el campo, el esfuerzo que, que ponen de su parte y eso es darle más que nada las gracias. fora del descens amb la victòria en extremis divendres i la resta de resultats, el Llevant Unió Esportiva acaba la jornada fora dels llocs que donen pas a perdre la categoria. A més, el Córdoba s'enfonsa i ja és quasi un candidat clar al descens després de perdre avui l'últim sospir 2 a 1 davant del Getafe. A Múnich amb dubtes, els esportius després de la derrota contra el CAI i els d'infermeria després de l'aparatosa la lesió ahir en València Bàsquet de Luc Harangodi. 11 i 38. Recordant la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Després dels resultats del cap de setmana, quin és ara l'objectiu del Valencià? 11 i 39 ja de la nit. Fem una pausa per la publicitat, agafem aire i tornem per a repassar tots els temes, que avui n'hi ha molts. Fins a la una de la matinada, així, a Esports 97 nit, a la 97.7 Ràdio. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. Meijuá con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96 336 70 35 los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automòbil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 41 minuts. Dir que ahir eh, hi hagué eh, dolents i bons és eh, la veritat. Ahir hi hagueren dos equips que s'emplearen amb força, amb molta força. En el cas de l'Atlético de Madrid, en alguns casos, excessiva en jugades clares. La colzada de Torres a Nicolás Otamendi, el xafó de, crec que és José Ma, de Gavi, perdó, a Gallà. Eh, i, hi ha jugades en les quals eh, Jaime Latte, sincerament, li tremola la mà Eh, y acabar expulsando pues, eh, al de touch a Javi Fuego. Sincerament, per això València va recorrer la segunda la segunda groga que l'Asturià va a ir al Calderón. Folgado, ¿qué tal? Buenas, Manolo. Bueno, ir a Jaime Latre, com en estos casos, demasiado arroz para tampoco pollo. Sí, yo ho en abans, Manolo, tú ya advertís de que probablemente era un técnico, eh, un árbitro perdón que no estaba preparado para... per a un partit del, del calibre que ahir havia d'arbitrar en el Calderón, mm, amb un equip molt intens com és l'Atleti de, de Madrid, i el València en un dels millors compromisos de, de la temporada. Probablement Manolo no estava preparat i a última hora, quan va concloure el partit, pues, també vam fer l'anàlisi de l'arbitratge i vam arribar a la mateixa conclusió. Efectivament, el partit pues, li havia vingut gran a Jaime Latre, àrbitre debutant en en primera que no havia d'arbitrar un partit com el de com el d'ahir se necessitava un àrbitre diríem més, més bragat amb més, més experimentat sí. en efecte bueno Salva i a tot això hi ha que dir que eh, fruit d'aquest arbitratge dolent eh, Fog veu dos grogues mm -hmm. el València entén que pot demostrar en el vídeo que en la segona no n'hi ha contacte entre Javi Fuego i Raúl Jiménez el atacant mexicà del, de, de de Madrid i per tant va a recórrer i sa segona groga a veure si pot recuperar perquè del partit d'ahir a més el València és amb Barragán i amb Mustafi fora de combat per cartolines grogues Sí, perd eh, ser el València de cara al duel del pròxim cap de setmana, o millor mm. dir, divendres a Mestalla davant el Deportivo de la Coruña. Podem València... dir cap de setmana o no podem dir cap de setmana? Pues la veritat és que no, de divendres. Divendres, bueno. bueno divendres a la nit ja és cap de setmana. Divendres a la nit sí, ja és cap de setmana. Divendres 9 menys quart, cap de setmana ja. Si fora les 5, no. Vale. 9 menys quart, cap de setmana. Cap de setmana, perfecte. Sí, no, no, el futbol és cap de setmana. També saber-ho. Bueno, pues efectivament el València s'adona compte, Manolo, que perd efectius, que pot salvar eh, Javi Fuego, perquè la realitat és que una volta repasses la, la imatge d'eixa de, falta, te dones compte com encull el peu eh, Fuego i és el futbolista de l'Atleti de Madrid el que pues, impacta amb eh, Fuego quan Fuego ja retira la, la cama perquè se dona compte que, mm. bueno, que, que està advertit, que té una groga i evidentment la seva intenció és la de no eh, xocar amb el futbolista de l'Atleti de Madrid Madrid, el València Manol també ha revisat les, les, les imatges, advertit pel mateix futbolista en el viatge de tornada i nave eh, ahir a la nit, Manolo, directament des de Madrid, i a partir d'ahir, bueno, pues este matí, servicis jurídics del València s'han posat a, a treballar i, efectivament, se va recórrer i s'ha groga, una de les grogues que va veure, que va veure Fuego i que li costa la, la segona groga que li costa l'expulsió a, a Fuego i efectivament la primera expulsió <laughs> en la carrera de Fuego. Jo crec que això ja te ho diu absolutament tot i probablement, encara que no, aquestes mm, coses entenc que no les tenen en compte, però hauria de tindre en compte eh, qualsevol comitè que ser la primera expulsió, ja ves, per doble groga a un futbolista que mai ha sigut expulsat abans, pues jo crec que això Marola ha de condicionar també d'alguna forma eh, el a determinat futbolista, en este cas a, a Fuego, que hauria de pesar, no? Estas coses en, en un futbolista que juga de mig centre i que és la primera volta a la seva carre eh, carrera. Eh, carrera i trajectòria esportiva en, on l'expulsen, vamos. Jo crec que el València té guanyat este, este recurs i que podrà comptar amb fuego. A mi ahir no m'agradaran algunes actituds de l'Atlètic de Madrid, ho he vist, més enllà de que jo no crec que això, això siga un joc de bons i roïns, eh, crec que els dos s'emplaren amb eh, moltíssima bravura, possiblement l'Atlètic de Madrid, sabedor que estava en casa, eh, se va emplear amb més bravura perquè sabia que Jaime Latrera era molt roïn, i això sí, altra volta més, Simeone, en un reportatge que vam veure en Canal Plus, li torna a negar la salutació a Nuno després del partit. A ah, veure ara la premsa de Madrid que s'inventa, eh, però Simeone, que va fer aquell anunci com a estrella de televisió de eh, ser cristiano, ser Messi, ser coque, i havia que dir-li xolo, ser educado, que no costa res. Bueno, pues amb tot <laughs> això... Futbol, Manolo, és futbol. Sí, però, sem futbol, però quan guanya és molt educat. Sí. I és molt simpàtic i gasta bromes. I quan perd, la tenim torta. Sí, però jo crec que és futbol, Manolo. Pues, si no no, pues no el saluda, ja està. S'ha acabat, quina polèmica hi ha? Mm, pues que jo crec que si saludes quan guanyes, has de saludar quan perds. Bueno. No, Manolo, futbol. No tot, no, de color, no tot és de color de rosa. No, evidentment, ni, ni molt menys. Ahir, parlant de que no tot és de color de rosa, ahir el València feia uh, un canvi en el minut 67 y pasaba a sola la retransmisión, recordemos. Bueno, pues ahí va el cambio del Valencia, Folgado. Sí, el cambio en el Valencia. Se va Enzo Pérez como un tir. Ah, directamente a la banqueta. ni espera. Ni espera, ni saludan uno. Alvis se quedan uno. se, va direct, se va directo no, que no Se va directamente a la banqueta se ha y en la banqueta entra André Gómez. sí, no mires aixina. Jo crec que Nienzo vol perdre temps i que a més està enfadat en si mateix. Però si n'hi ha una màxima que és la de saludar al jefe quan te canvien, ha de saludar al jefe. Jo crec que el entrenador Manolo sempre, i ho hem comentat moltes ah. voltes, el tècnic per què quan retira un futbolista se'n va a pegar-li un, un colpet en l'esquena, con demanar-li mm. disculpes perquè canvia? No, perquè si vas i el futbolista és calent i no te saluda, se monta el canyeret, que avui s'ha muntat, efectivament, i Enzo Air isca brechat perquè no el retira del terreny de xoc i no li dona la gana saludar al, al entrenador. Y no es el primer ni el último si, futbolista. Si es, si es Pero era... Nuno no ha d'anar Nuno o qualsevol tècnic no va chescar a un futbolista que acaba de retirar perquè n'hi ha molts que tenen una personalitat diferent a un altre i no te saluden. Pues a partir d'ahí, evita, evita això. Bueno, jo ho evitaria, vamos. De qualsevol manera, és el, és, és el jefe. I és molt interpretable lo de Enzo. A mi em dona la impressió de que és cabrejat i passa de saludar al tècnic. Però, però, però bueno, que probablement... és cabrejat en si mateix que en el canvi, eh? Jo crec que no, però també entenc la teua, la teua interpretació. I evidentment no sabré lo que lo, Lo que fa, el que fa és perquè la gent eh, eh se va veure, però si no, per si algú no ho ha vist eh, Enzo se va des de l'altra part del camp, on estava la banqueta, perquè estava jugant en aquest moment en l'altra part del camp, se va directament, traça una línia recta, fins al seient de la seva banqueta. No passa ni per el centre del camp, on habitualment se fan els canvis, tal quart àrbitre, amb la tablilla i amb el eh, jugador que va eixir. Enzo no li dona la mà al jugador que substituís, també mal fet per part d'Enzo Pérez, se ha de donar sempre la mà, i ho hem criticat a Maldo. No, no li tendís la mà y se queda en la mà y <laughs> eso pasa no, no, es que esto se va directamente sí, a la cadira sí, sí. de la banqueta sí, sí, sí. dir, es que va, direct, va directo sí, sí. pero y, bueno, y va a ir el otro dia tenim, crec que tenim el tall ho va dir ell, el futbolista, la setmana passada, Manolo Roda calentón. soy un, soy un calentón, me caliento, i se va calfar, bueno, se va calfar. de qualsevol manera, eh, més enllà del calentón que tu dius, Folgado, que és un calentón. Eh, el capó avui, que és Nuno, li has tirat de les orelles. Sí, i suposo que ara després en tertúlia el Manolo també ho, eh. ho raonarem. És el modus operandi de Nuno, eh? Nuno, eh, sempre que acaba un partit, el primer entrenament de la setmana reuneix els eh, futbolistes en un rogle, uh mhm. -huh. en un bueno, en un tram del, del camp d'entrenament, de, i a partir d'ahí els diu el que considera respecte al que ha apreciat, que li ha agradat o que no li ha agradat, normalment sempre li agrada, uh -huh. en el partit eh, anterior. Avui els ha reunit, avui Nuno, és cert, Manolo, s'ha posat d'esquenes al mitjà de comunicació, lo que ja, Va lo que ja volia dir que pues probablement anava a haver algun tipus de, de missatge que ell no volia transmetre cap a mitjà de comunicació, perquè quan ell vol transmetre el missatge, els futbolistes, Manolo, estan d'esquenes a la premsa, mm -hmm. ell se posa de cara, i a més el grup està més a prop de la banda on estan gravant el mitjà de comunicació, avui estava més allunyat d'on habitualment, o moltes voltes, no sempre, els eh, col·loca Nuno d'esquenes, els futbolistes de cara, i a partir d'ahir, Manolo, xerrada d'entre 10-13 minuts amb futbolistes de diferents aspectes que hi va apreciar en el duel d'ahir davant l'Atleti Madrid, però en un moment determinat d'aquesta xerrada i en informació que este matí eh, desvelava el company Rafa Villarejo uh mhm. -huh. en la cadena COPE, en els companys de COPE València, en un moment determinat en uno alça el cap se dirigís a Enzo Pérez uh -huh. y li diu ¿por qué usted no me saludó en el cambio? Enzo se le queda mirando y le diu que no fue por usted, que no es nada personal. Y a partir de ahí, pues lo único que ha trascendido, mm. pues son esas dos frases. ¿Por qué no me saludo usted en el campo? En el cambio, no fue por usted, no és nada personal. La explicació que dona Enzo és que és calent perquè li agradaria haver continuat en el, en el camp, com és normal en qualsevol futbolista eh, que un tècnic que retira és un partit, Manolo, eh, que cap futbolista del València volia perdre's, Nuno, eh, Enzo volia eh, acabar-lo, i a partir d'ahir el tècnic el retira, a Dale li sap mal el canvi, no li agrada ser cabretxa, se cabretxa pel canvi, com és uh -huh. normal, i se'n va sense donar-li la mà a Nuno. Evidentment, el detall és, eh, és lleig, a Nuno no li agrada, Nuno Manolo se percata, Nuno no interpreta que és per no perdre temps, no interpreta una altra cosa, sinó avui no li demana explicacions, i Enzo li diu que no, que no té res a veure, que simplement... Però, cosa, encara que no sigui per no perdre temps, si ha... El que no sabem si n'hi ha una, eh, un modus operandi habitual de eh, tindre... Almenys, per a mi, no donar la mà al company que és, és un mal gest. Sí, i, i passar del tècnic, que te tendís la mà també. Correcte. Moment, són dos, són... Sí, no, Correcte. és de veres, són dos, no és un, no és un, no és un gest. és un al company que entra i és, és un altre... company al, que entra, en efecte... Al <clears throat> al tècnic. Però bueno, la conversa era certament, o la pregunta, o el to de veu en Nuno era eh, suficientment tens, uh -huh. perquè en les imatges, per exemple, que avui tenim en la web de Superdeport, hi ha una uh -huh. imatge molt cridanera, la foto del company eh, Nacho, uh -huh. Nacho Hernández, uh -huh. eh, Nuno d'esquenes, Enzo donant-li explicacions al costat Rodrigo amb el cap catxo eh, Bezo passant del tema Alves mirant a terra O también sí, o también en cara de póker, mira en serio al, técnico. <laughs> O también <laughs> entonces. Y Negredo con mi... También un che raro con Digent. Uf, pinchorreo, ¿no? Pero bueno, sí, conversa tensa y pues no que quería ha explicación explicación. a Enzo. Me sembla ¿ves? Perfecte, bueno, pues... Eh, amb... És el que a volta li demanem un tècnic, no? Sí, sí, me pareix molt bé. A mi, a mi em pareix perfecte el que ha fet Nuno. Jo estic, jo estic absolutament d'acord. Bueno, eh, a més, un Nuno que avui ha rebut el, eh, millor pre, el premi com a millor entrenador del mes de febrer. Tres eh... voltes li han donat ja, el que vol dir que és el millor entrenador de la Lliga. De moment, sí. Per premis rebuts, sí, sí. per premis rebuts, és el que més voltes l'ha rebut en guany. Al final, llavors, com la Lliga fa un cambalatge, donen a <laughs> Simeone o a Luis Enrique o a Ancelotti, ja veuràs. Ha dit alguna Marcelino avui, no? No, avui Marcelino, que jo sàpiga, no, no ha dit res. Eh, demà descans, com dèiem, sí. eh, i tornar al treball el dimecres, perquè el divendres hi ha un partit davant del Deportiu. de la curta, Manolo. Setmana curta, avui setmana curta. Sessió regenerativa, eh, demà descans, i a partir d'ahir dimecres i dijous, perquè divendres no se treballa, perquè hi ha compromís a Mestalla, no menys quart, davant el Deportivo de la, de la Coruña. Recordar que demà també eh, eh, se signa i se acorda al qual se va fer públic el dia 20 de febrer Eh, L'acord entre el València i l'Ajuntament de la ciutat pel deute de la permuta del solar del nou Mestalla, que el club eh, eh tenia un deute, té un deute amb l'Ajuntament de 10,8 milions d'euros que tornarà en, en un termini de 10 anys a un interès del 3,5% i que acabarà pagant 23,3 milions, que el València cedirà a l'Ajuntament 18 parcel·les, que les despeses notarials corren a càrrec del València, que la garantia hipotecària, si el València no complirà amb aquest calendari de pagaments, és el tercer del nou estadi i l'aparcament amb 3.000 places, amb el qual el València Club de Futbol eh, no veuria eh, afectada la seva eh, activitat en l'estadi que és jugar a futbol i que el primer pagament arrencarà el 15 d'octubre de 2015 i serà de 1,4 milions eh, d'euros. En el Llevant un esport de Ferran Ortiguet, molt bona nit. Bona nit, Manolo. L'equip de Lucas Alcázar, mm. el més important és que acaba la eh, jornada fora de llocs de descens. Exactament, el Llevant avui ha descansat. Recordem que després de la victòria del passat divendres el Club Granota es manté fora del descens amb 25 punts i alguns membres de la plantilla com eh, Juan Frana, Rubén García, Barral o Mariño han acudit al balcó de a la tradicional mascleta d'este migdia. Una notícia rellevant de la que s'han fet eco els companys de Superdeporte és que el passat divendres un dels tècnics del Tottenham Hotspur va acudir al Ciutat de València per a seguir de prop l'evolució de Víctor Camarasa. El migcentre està aconseguint cridar l'atenció de diversos equips espanyols, com el Villarreal o el Sevilla, i és la primera volta que algun membre del club londinenc fa aparició per Oriols. La personalitat i les possibilitats que atresora Camarasa encaixaria molt bé a la renovada plantilla que està formant Pochettino, amb un centre del camp especialment jove, amb Bentaleb i Ryan Mason de 21 i 22 anys respectivament. No hem d'oblidar que Camarasa té contracte fins al 2019 i una clàusula de rescisió de 12 milions d'euros. Bueno, pues eh, si són les notícies gràcies eh, Ferran de Llevant Esportiva, com dèiem, més important de moment fora dels llocs de descens en esta jornada 26 va poquet a poquet avançant el calendari i sembla que el conjunt valencià va avançant el seu objectiu 11 i 54 i del València Bàsquet viatja amb dubtes a Múnich amb dubtes per la derrota esportiva ahir davant el CAI Saragossa 169 i amb dubtes en la infermeria que continua molt plena Juanma Romero, què tal? Bona nit Hola Manolo, buenas noches El València Bàsquet a Múnich eh, amb dubtes, eh, els dubtes d'una derrota en la Lliga i els dubtes de la infermeria, els dubtes d'haver perdut un partit que jo crec que ningú esperava, tot i no donar una mala imatge davant el CAI Saragossa, 106-109, i els dubtes de la infermeria després eh, de que a Harangodi un company, eh, Aguilar, sense la menor intenció, però li acabarà deixant la cara com un mapa. Com van els dubtes, els dubtes de tot tipus? En principi, Harangodi, me diuen que igual amb màscara poguera ser que jugara contra el Bayern. Sí, esa es la, la, intención ¿no? que, tiene, que tiene el Valencia Basket. Hoy el jugador, evidentemente, no, ha entrenado. Eh, llevaba sobre todo muy hinchado lo que era el pómulo izquierdo, que es eh, bueno la zona de la cara donde impactó con el codo de, Pablo Aguilar. El tema de la ceja, algo, algo mejor. Pero bueno, con esos eh, casi 11 puntos de, sutura ¿no? que, le pusieron al jugador, evidentemente hoy no ha trabajado. Va a viajar con el resto de la expedición a Alemania, a Múnich, en el día de mañana y a partir de ya se determinará si va a participar o no en el partido del miércoles frente al Bayern. Y como tú decías, en caso de que al final los médicos den el ok para que Jarangodi pueda jugar, pues usará una máscara, ¿no? Para protegerse esa zona. Un hecho que además no es extraño en este caso en Valencia Basket, puesto que en las últimas temporadas ya lo hemos visto. Eh, fue Bojan el primero, la pasada temporada también Justin Dolman portó máscara eh, en algunos partidos, por otros motivos, eh, evidentemente, pero bueno, es una circunstancia que no es nueva para los jugadores de, del Valencia Basket. Y bueno, al margen de Harangodi, pendientes también de Cresimir Lonchar, que hay que recordar que ayer fue baja de última hora por un proceso vírico intestinal. Eh, en principio el jugador ya se encuentra bien y no va a tener problemas para estar el, miércoles frente al Bayern y el otro jugador Van Rosson, que ayer tampoco participó. Recordemos que precisamente se lesionó frente al equipo alemán el pasado miércoles con ese esguince de tobillo y esa jugada que en este caso le propinó el rival, en este caso el serbio Misic, y eh, repito, en principio ya está bien. Ayer, de hecho, ya se vistió de corto, aunque al final no, no jugó, y la idea es que ya pudiera tener algún minuto en Muni frente al Bayern esperando, eso sí, no coincidir con ese biomisis que esperemos que no lo hmm. vuelva a lesionar. <laughs> A la fi comences a repassar, eh, Juanma, hi ha més, més gent dins de la infermeria que fora, eh? Sí, sí, sí. A todo esto hay que añadir eh, la baja de, de ISU, y te nombro el ISU porque Ayer ya completó la rueda de entrenamiento con, el Valencia Basket, fue sin duda la, mejor nota del partido. No estaba dado de alta, eh, evidentemente no, no participó, pero bueno, esto vaticina que el ISUC también va cortando plazos y que la idea es que en breve ya se reincorpore a la dinámica del equipo y pueda poco a poco ir ayudando al grupo, ¿no? Con lo ¿Pensar en Múnich es utópico? Eh, sí, yo creo que todavía para Múnich no. Vamos a ver la lista para, para mañana, pero bueno, yo creo que todavía sería prematuro. Vamos a ver eh, al final lo que se decide, pero la idea es que poco a poco se integre en la dinámica del equipo y de hecho, bueno, ya ha completado alguna sesión de trabajo y ayer ya estuvo calentando. Y a nivel esportiu, ¿cómo ha sentado derrota el CAI Saragossa de cara al partido del es contra el Bayern? Bueno, pues eh, yo creo que lo definía muy bien Carles Durán, ¿no? dijo que era una derrota muy dura, pero que el equipo se iba a levantar y que él estaba plenamente convencido de que, de que el equipo equipo iba a revertir la situación y que ahora mismo tenían finales para lograrlo. La primera en Alemania, la del Bayern Munich, donde dice que el equipo va a dar la cara y va a tratar de, de, mejorar la imagen y sobre todo conseguir un resultado positivo, pero iba más allá, ¿no? Hablaba de la cita del próximo domingo en Málaga frente a Unicaja eh, hasta ayer era líder, el, su derrota en Manresa sorprendente le ha dejado ahora mismo segundo, pero en cualquier caso es un rival de entidad y a partir de ahí el Valencia Basket quiere, volver a crecer. La situación en la liga ahora se ha, comprimido con una sexta plaza ahora mismo igualada frente al CAI Zaragoza y con dos equipos que vienen por detrás a solo una victoria, el Vasconia y el Gran Canaria, ¿no? Eh, con lo cual ahora mismo eh, cuatro equipos pugnan por, por dos plazas, con lo cual el Valencia Basket va a tener que apretar, va a tener que mejorar y sobre todo sacar resultados positivos. Muy bien, Juanma, gracias. Un abrazo, buenas noches. A Juanma Romero, de eh, dèiem, el dimecres una renda de 22 punts, és el, de, el que ha de eh, aguantar València Bàsquet. Esperem que sí, esperem que li doni suficient i que sobretot pugui anar recuperant efectius, perquè és que, eh, com dèiem, un mira i acaba mirant més efectius fora de la eh, dins de la infermeria que fora. I això no és una bona notícia per a cap equip de cap de les eh, maneres. Acabem la primera mitja hora informativa d'este Esports Nord 97 nit. De seguida entrem en el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Avui amb el director de Súper, amb Julián Montoro, amb Joan Fogado, que està aquí així des de la primera mitja hora, i també amb Vicente Bau. Una pausa, prenem una miqueta d'aire i entrem ja en la part del debat, la tertúlia i l'anàlisi. Fins a l'hora de la matinada, així a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. nit i un minut, arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi mm. així a la 97 punts de ràdio a Esports 97 nit on vos recordem la pregunta que estem fent de la nit d'avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta, després dels resultats del cap de setmana, quin és l'objectiu del València a hores d'ara? Recorde, el València retalla un punt amb el Real Madrid, perd dos amb respecte del Barça, continua igual al respecte de l'Aldigo de Madrid i per darrere li limen dos punts, li, li arrapen dos punts, Villarreal i Sevilla. Estem així el director de Superdeportes, Julián Montoro. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, molt bé. bé. Encara eh, tens de tot el que se va veure ahir, perquè per partit d'ahir va ser d'aquells... De, del València que ens, jo crec que és del València que ens agrada als valencianistes de sempre el de garra, el de força, el que mossega, el que no s'arruga... Jo crec que això més de València a la gent, que a lo millor esperava alguna més de futbol, però en el fons és un València que li agrada. És una bona imatge per a mi, eh? Uh mhm. -huh. Però, home, per supos, m'hauria agradat més guanyar, no? Però, bueno, un empat eh, donant-li esventatge d'eixida, pues, tampoc està massa mal. Ara continuem, continuem per així Folgado fent els seus contes. Hola Folgado, què tal? Estic fent garabatos en una fulla. Estic fent garabatos? No enganyes. <laughs> ja m'has deixat, ara m'has deixat malament a mi. Era Anava jo disfressant bonico. És la veritat. <laughs> què tal, com estem? Bé, bé, també com tu, que estàs fent garabatos, bandido. <laughs> I també sent ja el nostre company Vicente Bau. Hola Bau, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, jo abans eh, de... Quanto placer, Bau. <laughs> Senyor Montoro, a sus pies. <laughs> jo, abans d'arrencar, lògicament, he de fer eh, menció a, los, a les eh, dos eh, luctuoses pèrdues que ens toquen de prop Mm, la de el que hasta durante durant eh, de dos décadas redactor en cap del diari Levante mercantil valenciano redactor eh, sports redactor en cap de sports perdón del diari Levante mercantil valenciano lógicamente lògicament de un mestre de mestres de José Vicente Alexandre que ha eh, ens deixava eh, i que lógicamente eh, de dedicar este programa y enviar la condolencia a toda la familia família a tota la família laboral que és la dels companys de Levante Mercantil Valenciano davant d'aquesta irreparable pèrdua i també, lògicament, a un dels nostres habituals contertulis de dilluns que avui no està per una eh, de causa major com és la pèrdua de, de sa mare. Parlem, lògicament, de Jaume Martí que dissabte eh, perdia sa mare i que avui ha sigut eh, soterrada. Per tant, la basada també ben forta eh, tant eh, per a Jaume, que sempre té una paraula d'agraïment per a tots i per a tot, i sí que avui, lògicament, no podíem quedar-nos enrere i recordar-nos eh, d'una persona que és especial, perquè li dius de col·laborar en qualsevol projecte i ahí està ell sempre, avimant el muscle. És una persona que no sembla haver sigut president del València, eh, per algo va ser el president del poble, y continúa siguiendo el presidente del pobre encara que ya no es presidente, pero continúa siguiendo una persona en la que pots parlar de tot i de qualsevol cosa en qualsevol moment. Així que la basada ben forta per a ell i per tota la família Ortiz Ruiz. Companys, si voleu afegir alguna cosa més... Pues una, una mala notícia més, també, oh. perquè m'agradaria afegir que, que ha faltat també avui un, un, un excompany de Super al que jo crec que Vicent Bau també li té molt, molt de carinyo i molt apreci pels anys que, va, que varen compartir, que és Juan Miguel Martí. Vaja. Bau? Caramba, me has, dejado helado, la verdad es que no tenía ni idea. Me acabo de enterar en este momento de, pues, digamos, un, una triste noche, ¿no? De, de, de, de, gente buena, de gente amiga y, y un sentimiento de tristeza, para que no vamos a engañar, enorme. Bueno, pues eh, així és eh, també la condolència per a tota la família, en aquest cas, de Super, que va ser la seva família laboral i per a la seva família d'ell. Eh, envia també la besada i, i el record per a, per a Juan Miguel, eh, que, ens ha, que ens ha deixat. 12 i de la nit, la pregunta que estem fent en el dia d'avui, senyors, després del cap de setmana... Bueno, eh, anem a entrar primer. Eh, Bau, Folgado i eh, Julen Montoro. Després d'ahir eh, eh, vos agradar el València a mi en quant a joc a voltes me vaig esperar, ho reconec però és cert que és un València que no perd la cara i jo ho dia ahir en el tram final de la retransmissió i durant tot el postpartit mentre parlaven els entrenadors i també els eh, futbolistes este és un equip tocat amb la vareta màgica no estic dient que eh, perquè a més seria injust i una barbaritat que els 54 punts siguin fruit de la sort no però que habitualment el València, oferint el poc futbol, per exemple, que va oferir en el Calderón, que ell li dona per a empatar perquè és un equip super sòlid en altra circumstància se'n ven un 0 cap a casa. I ahir la falta que treu Parejo, Moya se la traga, va al travesser i en lloc d'anar a un defensa per a que la tire, ahí està Mustafi, està més esclar, està més ràpid, i jo crec que això passa en els equips que estan cridats a fer alguna cosa. I ahir me dona que en guanya de València està cridat tots els ados estan espentant-lo a dir-li no te conformes en la quarta plaça que n'hi ha més. És més, jo contava abans del partit, perquè era la informació que tenia, que tal i com s'havien donat la resta de resultats del cap de setmana, la plantilla, no sé si a les d'ara serà igual, tindré que fer alguna consulta, però ahir abans del partit la plantilla sabia que és possible clavar-se en la lluita pel títol. Una cosa és guanyar la Lliga, que això és molt diferent. Però clavar-se, estar ahí, ser incòmode, el que va fer el València en el Calderón, mossegar, ficar el ditet en l'ull, eh? eh? donar-li eh, vidilla a la competició, la plantilla estava convençuda que és possible. Jo, eh, lo primer que he de preguntar-vos lògicament és quin sabor de boca vos deixa el València en global d'ahir. A mi bé, o sigui, ja, ja ho he mm. dit al principi. Jo penso que el, que el dibuix que va fer el València de lo que anava a ser el partit mmm, va ser realment el que va ser després el partit. -huh. El, Val el València, si algo se pot dir, a, anem a dir negativament, és que planteja un partit de contenció. Planteja un partit pensant que si l'Atleti de Madrid Però no li fa un gol és a valor parat... De, de Nuno li està anant molt bé. Bueno, el València i Sachuar pensant que si l'Atlètic de Madrid no li fa un gol a valor parat no li fa un gol. va a puntuar i pot guanyar el partit en eixa última mitja hora en la que pensa Nuno i pensa el València que va ser més fort i que va arribar millor al final és el que ocorrís en la, sal, en la, la, la salvetat d'Issa Chua que, que, bueno, que li costa el, eh, el gol de Coque, no? Però, bueno, mm, no sé què pensareu, però a veure, guanyar en el camp de l'Atlético de Madrid estava mirant resultats eh, de ahí va a ir el Real Madrid en 4-0 sí? de, ahí va a ir el Sevilla en 4-0 això és cert el València va en 1 a 1 equips que hagin puntuat en el Calderón crec que està el Villarreal en guany el València no sé si n'hi ha va algú... va poder perdre en efecte, i va poder no guanyar. sé si va poder guanyar jo crec que e, e, en el temps no va poder a millor si dura 5 minuts més sí I jo, però... jo, jo crec que n'hi ha dos factors que ahir decanten la balança que anava de cara de l'Atlético de Madrid que el València no podia, no podia, no podia i que n'hi ha dos factors uno és una jugada que jo crec que desenta l'Atlético que és un mal rebuig de Godín ras que li passa a tres ditets del peu de Negredo quan Mollà està fora de la porteria, sí. que si l'empoma a dins, i després el moment en què que Simeone decidís canviar a Coque. Ahir l'Atlètic de Madrid s'acaba. Però s'acaba, vol dir, apaga la llum. També falla a l'Atlètica i que haguera sigut el 2-0, no? I, sí, va, va, va, va mal travesser. Però, però a partir d'aixòs dos moments, el València dona un pas endavant, y es que si no esperas pulso de Javi Fuego, yo creo que acaba el partido en el área del Atlético de Madrid. Y acaba. Y prácticamente la acaba, <laughs> Correcte. Correcte. Sí, no, però, però això, estava, això estava escrit, eh? Uh -huh. O sigui, el, eh, el València pensava que arribaria al final del partit millor, més sencer i amb més possibilitats de, de fer-li mal a l'Atlètic de Madrid, i així no va ser. Passa que mira, eh, el partido se acaba dura 90 minutos Mira, yo había que ponderar el de Antonio Díaz, el preparador físico de Nuno, El equipo continua estant como una moto. I Bé, ja, la que me em dona. Sí, bueno, és Una competición no? es correcte, también és cert, també Folgado y Mau venga que esteu muy molt, molt wow Bau, Bau, Bueno, yo, vi el partido ayer como, como si fuera casi una pelea de barrio. <laughs> Eh, fue un partido de fútbol eh, grabadísimo, durísimo, tácticamente exquisito por las dos partes para mí, con, una disciplina enorme que yo valoro muchísimo, ¿no? Fue un partido... así espartano. Sí, un, partido de, de, contra 11 albeldas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está bien. la Pero, eh, con, una sensación me queda, que ese es el juego del Atlético de Madrid y entonces el, Valencia jugó al nivel canalla del Atlético de Madrid. No sé si, si podía haber jugado al estilo del Valencia, que tampoco tengo muy claro eh, cuál podría ser, ¿no? Pero, pero fue, fue un partido de refriega permanente, de dureza, de choque. Había balones divididos en el suelo con tres jugadores de cada equipo tirados disputando el balón. O sea, fue una, una locura de partido. Pienso que, eh, el Atlético fue dominador durante la mayoría del encuentro el Valencia realmente ocasiones puras, yo es que no recuerdo, puras de verdad. Ocasión como tal, el gol. No, la asistencia de Moya a Mustafi. Bueno, la asistencia de Moya a Mustafi. Per cert, Moya té la negra amb el València, eh? Era un porter cotitzadíssim, ve a València, s'afona... Eh, és un porter que torna a cotitzar-se, refà la seva carrera partint del punt intermedi del Getafe eh, ve, a la, ve amb l'Atlètic que estava fent-ho fantàstic, ve a Mestalla, se menja un gol en connivencia en Miranda en Mestalla, i a ell, vull dir, el, el Mollà, cada volta que veu eh, l'escut del València, se transforma, li tremola tot, bueno, millor per al València, vull dir, eh, escolteu-me. La culpa, la culpa, si me permites, és, és de Julián Montoro, que creo que lo bautizó como metrosexual cuando vino a Valencia. ¿Yo? ¿Yo? Alguien de Supertubo? Yo. estaba de moda lo del metrosexual y alguien de Supertubo la idea y, y yo creo que ahí el pobre la, la diñó. Yo, jo, si me permets, Bau, vaig a quedar-me en, el, en, el, en el malnom amb el qual el batejar Folgado quan jugava el València, que és, un, que és un, un videojoc de la PlayStation, que és de simulació sí. de tocar la guitarra, que és Guitar Hero. <laughs> pues mira. Y Folgado, va a batechar a Moyá con Guitar Hero. Sí, pero yo he de decir algo yo de eh, la guitarra y cantar. Al respecto de Moyá, Manolo, que Moyá está muy lluny del nivel que va a en el, en el Valencia que era un porter en el Valencia que es un altre millor eh, Hoy en día y que era un altre porter Muy millor en el en el Getafe per a mi és de millors porters que hi ha en primera divisió més enllà de que ahir evidentment evidentemente eh, ja fa alguna. evidentment ahir ell, ell s'equivoca i al respecte de Mollà he de dir que és un tipus eh, que me pareix molt, molt, molt bona gent que és molt humil, que me pareix molt bona persona sí, sí. i té motius per a ser totalment diferent que està allunyat de la imatge eh, del futbolista eh, habitual que moltes voltes levita sobre la terra oh Y i no, pues, pues, eh, pues volia favor de, Moya, pero qué ser que yo cuestionaba Moya cuando estaba así como a porter pues el batechar es como a Guitar Hero, tío. sí, torna, a decir, que, que és que así erraba, pero que hoy en día para a es és un de millors porters que ya en, en primera División. sí, si me permitís, después del cargo de conciencia de, de Polgado <laughs> no, voy a decir, yo igual que digo una cosa después digo la otra. confesiones hoy estaba Polgado a usted lo que le encanta es discutir. No, vaig a discutir tres tres sala porque a mí el fútbol del Valencia no, me eh? no tampoco. No, pero eh, dejadme solo un inciso sobre Morián. Mm. Eh, sea el del Valencia, sea el del Atlético de Madrid, la gran diferencia de este Atlético del año pasado, para mí, es Courtois, sin duda alguna. Es también una manera de Boreo eh? Bueno, es Courtois... es Diego Costa. Es Siqueira per, Felipe Luis... a veure, aquestes coses se noten, Bau. I l'Atlètic de Madrid, jo crec que brega tant o més que l'any passat, però, clar, ahir, pues, Torres està pel que està, tot i que li va causar per velocitat algun problema al València ahir, entre línies, i Mandzukic no està. Sí, però la Lliga no ha acabat encara, eh? Vull dir... Exacte, exacte, exacte. No descartem el l'Atlètic de Madrid per a res, igual, no, que no, igual, igual que no descartem el València, però no descartem a l'Atlètic de Madrid, eh? Després del partit d'ahir, pense jo, eh? jo crec que ahir l'Atleti Madrid és prou millor equip que el València que és cert que el València en el tram millor del partit no sols s'iguala, sinó que a més se pot emportar el, el partit però jo ahir, respecte a la intensitat que comentàveu, l'Atleti Madrid és més intens, l'Atleti mm. Madrid guanya més pilotes dividides que el, que el València i l'Atleti Madrid tenia més clar el guió del partit que el, que el València. De fet, l'Atleti Madrid jo crec que va més a per el partit que no el, que no el València, eh? 12 i quart, fem una pausa per la puli. Ja m'has tallat, eh? Ah, ja m'has tallat. Ah, és ah, que tenim que anar a la puli. Ja, ja, ja, ja, ja, ja estàs queixant. Ja m'has tallat. Ja estàs queixant. Si no, si vols... No, no, puli, puli, puli, que en segons, que m'has tallat. Hi hagué mans el gol de l'Atlètico de Madrid, Folgado? No. Jo, jo no sé. No, no ho sé. L'escuixa, eh, Manolo, eh? Pot ser, no, eh? Per a mi, per a mi no. Per a vosaltres no. N'hi ha no, moltes no. més coses que podríem parlar. Me so, ens eh, ho pregunta. Sí, ara parlarem d'això. Ara, és que més. de l'habitatge la, tenim que parlar. Eh, José Vicente García Lario, eh, habitual, que ens escolta des de Granada, li enviem una forta abraçada i una salutació. Pues eh, sí. Té eh, molt de eh, mèrit. Eh, sí, i per tant eh, ens complau tindre oients des de tan lluny que estiguen pendents d'aquest humil programa que poc a poc va creixent i ens preguntava, hi hagués gol, mans el gol de l'Atlètic de Madrid? Te preguntàvem, pues mira, jo aprofite que tinc així a Jurel Afolgado i a Bau, que me diuen que no, i si me diuen que no... Tenia que haver acabat el partit, Gavi, no, no, tampoc, no, tampoc, tampoc, tampoc, tampoc, No, no, ni, no, ni, ni Raúl García. Ni tampoc, Tampoc, no, no, és que, parlar, no sé. és que de Jaime Latre anem a parlar ara. 12 i quart, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. Hem de parlar de l'àrbitre. Ho dèiem abans del partit, ho diguem durant el partit i ho hem de parlar ara. Massa arròs, però tampoc de pollastre. No se pot deixar en les mans d'un novel, novel de la categoria un partit com este, igual que no se pot deixar un Madrid-Barça, no se pot deixar un Atleti de Madrid-València. No, no, és que el Madrid-Barça no li... Vamos, Ni per asomo. eso, això, No, tenía nada una a la publicidad? a tu parlar y a me m'has tallat. A la publi. De caos. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Barbacoas al aire libre, cenas con los amigos en la terraza. Este año preparar comidas va a ser mucho más fácil con la plancha para asar de Levante, el mercantil valenciano. Portátil, ligera y con una gran potencia calorífica. Ideal para cocinar al aire libre y en el hogar, de fácil limpieza, sin cables. Por solo 34,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 15 de marzo, la cartilla de la plancha para asar. Y con la compra de la plancha, un cartucho de gas de regalo. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoven Masaje Corporal. Luxoven es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoven en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12... Eh, se donen moltes circumstàncies, Julen, és cert. Eh, jo, eh, per a la gent que sempre m'haig sentit parlar del tema dels àrbitres, eh, Servidor sempre ha defensat la teoria que gran de, una gran part de eh, l'oscurantisme que n'hi ha al voltant del col·lectiu arbitral s'equivocaria si cada dilluns de matí en la seu de la federació se farà un sorteig públic estos són els àrbitres que poden jugar cada partit i estos són els partits. Sorteig pur per a tots. S'acabaria, s'acabaria molta suspicàcia. Com que no és així i se designa, hi ha una designació directa, molts anys després de que ens intentaren convèncer que hi havia un ordinador que era fals, perquè ningú mai va veure aquest ordinador mm. en la federació, te'n recordes la meva teoria de l'ordinador? Era la màquina enigma. Era la màquina enigma, vull dir, <coughs> en, tots els diaris que hi ha sí, i que sí, hi havia sí, sí, en aquell moment, i revistes i, i tal, que algú me traga una imatge de l'ordinador. Mai, mai ningú va traure una imatge d'aquell ordinador que designava eh, eh, els àrbitres. No recordava, mai. No recordava jo allò, eh, de veres. L'ordinador, un ordinador, val? Sí, sí, sí. Eh, que, seria, que, que, evidentment, era, era una milonga. Eh, ara hi ha una designació directa. Per tant, si és designació directa, s'han d'aplicar criteris mm, d'excel·lència per a tots. Si un Madrid-Barça no pot ser mai xiulat per un àrbitre novel en la categoria, un València-Atlético de Madrid aplicant la mateixa llei no pot ser mai xulat per un àrbitre novell en la categoria. I ahir Jaime Latre se li va escapar el partit de les mans perquè era massa arròs per a tan poc pollastre. Jo, la segona groga de Javi Fuego, eh, el València se va apelar perquè se pot salvar. És cert que hi hagués més jugades per part del València de l'Eti Madrid, però sobretot Jaime Latre va deixar de sancionar situacions punibles i va deixar sense sanció greu situacions que eren molt més complicades el xafó sobre el turno de Gallà, la colzada de Torres sobre Otamendi, sí. Raúl García que va repartir de tots els colors... Però la colzada de, de Torres, que, eh, o sigui, què és? Què és? Groga, Rocha, Rocha. un partit, quatre partits... què és? És que... Per a mi, és una jugada de cartolina roja. Pregunta número 2. Per què este àrbitre, en 26 jornades, uh mhm. -huh. no li pita ni un sol partit al Real Madrid i al València els dos partits estratègics de la segona volta. Sevilla, Sevilla que te xula dos penals en contra. Calderón, que te xula dos penals en contra i deixa de xular algun altre. Correcte. I Calderón. Podem continuar, ¿eh? Podem continuar, Bau. No, no, yo le, con, con esa teoría tuya me estás diciendo que tenemos a Tebas, obviamente, en contra de Valencia <laughs> y, a Villar, que llama gilipollas a Tebas, en contra del Valencia también. O sea que aquí. yo, no creo. Mira... dirigir Valencia sevilla y Atlético de Madrid-Sevilla, pero no está capacitado para dirigir ah. un Real Madrid-Córdoba. Yo creo que ayer pusieron en esa pelea de barrio que he dicho antes, con una intensidad extraordinaria. Ojo, los dos equipos entraron a fondo sin dejarse nada, pero en una pelea de barrio no puedes poner a que ponga orden a un estudiante de Oxford, que es lo que parecía un chalado. <laughs> en una pelea de barri, en una pelea de barri, Valencia contra Real Madrid, mai en la vida pot acabar el València en 8 targetes i un expulsat i el l'Atleti de Madrid en 5 tarxetes. Això és impossible. No, perquè el, que... l'Atleti de Madrid pega el doble. No, no, es que l'Atlético de, de Madrid juega permanentemente peleas de barrio. Eso es lo que yo le... Wow, claro. que pega el doble. o No, no, que es que es, un equipo de barrios durísimos. pues ya está, pues ya está, no puede ser. Claro, yo estoy de acuerdo. A mí, lo que, al principio, lo que hemos comentado al principio es que el Valencia me da la impresión que se mete en ese juego. Y el Valencia no es, no es, no es peleador de barrio Exacto, y el nivel de arbitral... Pero, cómo, que, no que el Valencia no es peleador de barrio? Pues ahí va, a va aguantar el tipo fenómeno pero no es peleador de barrio eh? vamos a ver, eh, no, puede, o sea, el Valencia, es, eh, el Valencia actual no es un equipo como el Atlético de Madrid eh, poniendo el nivel eh, de Oye, las faltas yo, yo, va, va, vas a disculparme, lo que a lo mejor no es no es un equipo eh, no és oficio, al nivel és. al nivel eh, de bel·ligerància de l'Atlético de Madrid, pero Exacto. que el Valencia entra en una pelea no. i, té, y, i sap aplicar ese seues armes per a eixir de esa pelea, yo estic absolutamente, absolutamente en favor de esa idea, eh? Eh, Manolo, si yo... No te te dan futbolistas de ese perfil, Manolo. Otamendi y poqueta cosa más, ¿eh? Dígame Mau. No, no, no, que, que, yo aplaudo lo que hizo el Valencia, como partió el partido y cómo peleó el Valencia. Pero digo que hay, hay equipos especialistas en, el juego sucio, en este caso es el Atlético de Madrid, y, o sea, jugarle de tú a tú te gana Pero a mí, dir yo juego sucio no tampoco es, tampoco es bueno, lo que, que sea chuste. ¿eh? Vale, en, jo, eh, per a mi, en alguns futbolistes de l'Atleti de Madrid de moments puntuals, sí. Bueno, rozando el límite. Per, per, para mí, per a mi, i no, i no he parlat quasi d'ell, per a mi Raúl García estigué fora del límit de, de lo tolerable. No, però molts sorts de l'Atleti de Madrid juguen per, per damunt del límit per a mi ahir eh, de manera especial o, en el, en o fica el límit a una altura diferent Correcte respecte a l'altre. Per a mi ahir en el camp de manera que especial... Passa, I és el que diguem, i és el que senta tan mal uh -huh. que és que se diga jo, que va, és que l'Atlètic té llicència... Vau deia abans, tenim en contra a Tebas i a Villar. No, jo crec que a Tebas el tenim en contra, sí, mm. però Villar no es respecta. No és una cosa que tindre en compte, Bau. És simplement que no, no, te, no, te, no te té en compte. Saps el que vull dir? Bueno, però los hábitos de, de, de quién depende. A veure, jo, el problema d'ahir, jo no crec que ahir Jaime Latre vaig a fer-li mal a València. Jo crec que Jaime, Jaime Latre és un hábito roïn que li posa la pressió del Calderón però, però la federació... I, ne eh, I Negredo li ho diu en la cara però, i no és ni, però... ni capaç de treure una groga a Negredo, que això, és, això com a mínim és de groga, Pero això demostra lo, lo roïn que és Jaime Latre. Trau, però, no? però, eh? però, és... però, però, per, però per una eh, acció en la qual li fan falta, mm -hmm. després ell, des de terra, toca la pilota en la mà, la chula l'altre... y y y la primera que y poder pues, protestar pues, Isa y en la bronca. pero ya un par de botas que le dio básicamente perdón 12-24, que se ha cagado y a, y a, mira pal de costat. Que, que, es malo, que es malo estoy de acuerdo, pero Villal se lo pone al Valencia y no se lo ha puesto nunca al Madrid, que es lo que ha dicho antes Júlio No, no, pero pero pero pero pero que es una cuestión yo no creo que siga premeditada el que te fiquen a Jaime simplemente Vicando y Garrido árbitro del Madrid. Un partit. Un partit. Uno. Entre els tres debutants en primera li han pitat un partit al Madrid en, en 26 uh -huh. jornades. Clar, és que... Eh, jo, a veure, si això fora un sorteig diríem, diríem Perfecte, vale, cafè, cafè per a tots ha sigut un cafè sorteig, per a tots. però com no és és que passa que alimenta qualsevol tipus de, de teoria al voltant que evidentment pues algo falla en el, en el col·lectiu arbitral i en les designacions eh, arbitrals és que aquestes coses no poden ocórrer el que acaba de dir eh, Julián no, vull dir, no és just, no pot ocórrer vull dir, eh, han d'arbitrar en mateixos àrbitres amb mateixos equips i si és possible el mateix número de voltes si no, què fa la federació? Pues alimentar eh, la queixa dels equips que com el València ahir pues, patís l'arbitratge que, que va patir d'un àrbitre debutant en categoria el que li va vindre gran, efectivament, pues, eh, pitar i se partit. Ah, eh, ja, eh, molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. És que llançar-se pedres contra la seva teulada, vull dir, la federació, és que aquestes coses no poden ocórrer. En efecte, és, és, que, és que el que diu eh, eh, Julián, amb, amb Jades en la mà, eh, més el que diu Fogado, a la fi no comença a, a, pot començar a pensar en, en teories de, claro, que de la conspiració. Aquestes teories les té clares, però per a qui no les tinga clares, pues comença a escoltar aquestes dades i aquests detalls i dius, i pensa, buf, ja dubta també perquè evidentment te fan dubtar aquestes coses Vicente Vermell, bon amic i que ens escolta des de Bèlgica eh, tenim la és que, Bèlgica eh, està més junt eh, que Granada més junt que Granada, te'ls sí. puc assegurar tenim una deixa repartideta, Folgado eh, diu eh, eh, eh me pareix molt bona la frase diu, el àrbitre li, li, va gran, li va el partit dos talles, li donaren una XXL quan ell porta una M de mediocre crec que no se pot estar més encertat per a definir eh, lo, de, lo de Jaime Latre, el col·legiat que ell li xulava a la València de Futbol i, bueno, hi hagué una entrada a, a Gallà que li està fent el turmell bestial. Eh, eh, esa es roja y si me apura granate y morada y de todo. De tots els colors. Eh, però per, a, per a això dia que tot i això eh, probablement eh, en la pelea que dies tu abans, eh, Bau, Eh, mm, el Valencia, la seva manera de de, d'aquesta dicha pelea es no pedir la cara y no rugarse Y I ir a, a y li peguen tres talas caes que el chiquet le va a vindre en el partido que, en perdón, se va a no, y lo, que fa es demanar la pilota y jugarse la mesa en el un contra uno llenarme <clears throat> anar més... que el Valencia tiene una manera peculiar de entrar en la pelea de barrio pero que a la fi acaba sent efectiva sí, per però té menys efectius però... té com deia Bau abans té menys jugadors Claro. Eh, per plantar Pandilla. cara a l'adversari. Té menos pandilleros. O Tamendi, sí, sí, o Tamendi, o, o Tamendi se va a multiplicar no, no, Tamendi, en, en llavors de, <laughs> de plantar cara. Tamendi, cualquier... Negredo, també. Negredo, eh, Enzo, Enzo inclús. Tiene, tiene un no, no, Enzo, Enzo, Enzo, Enzo és calentón, ho va dir ell la <laughs> setmana passada. Digues, Pau. Yo... No, digo que Otamendi tiene un punto de la Leti, ¿eh? ¿para qué no vamos a engañar? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero dice... bueno, yo, yo, lo que quería explicar... Sí, pero, però que... lo d'Otamendi mos pareix bé. Vull dir, sí, sí. no poden qüestionar moltes voltes determinats comportaments de futbolista de l'Atleti quan no, nosaltres els voldríem a deix per al nostre equip moltes voltes. Jo, jo per això jo no compartir la teoria de que jo... l'Atleti Madrid és brut, va al límit, no. és agressiu... Jo, no, jo en els arbitratges de del València uh -huh. no vull cap jugador de l'Atleti de Madrid que me queden 8 WIT, els partits. Sí. No voy... cap. <laughs> una buena teoría... Yo yo la teoría de Folgado ...y es cierta la teoría de, Julen. yo creo que iría un 50% de cada, señores. Sí, yo es que igual me, he explicado mal. Lo que quería decir con, con el partido contra el Atlético de Madrid, que yo aplaudo al Valencia, que es como se fajó en esa pelea de barrio, pero es como si el Valencia, por ejemplo, fuera a jugar contra el Barcelona de Guardiola y se pusiera a jugar al toque. Te ganará el especialista en el toque el especialista en la riña te va a ganar en, ese cara a cara, aunque tú des la cara y te aplaudamos por el esfuerzo. Y de hecho, la dominó el partido No, no, yo creo que ir El Atleti Madrid guaya el partido Excepto en el tram final, on, yo ella Manolo, y yo Yo me doy con en la, en la retransmisión Primeros gestos de Simeone van a ser muy significativos Arriba un momento en que Simeone se dona Conte. que el seu equip guanya 1 a 0, que la grada no apreta y algo mm, es como un eh, sentido arácnido, ¿no? En, en Simeone que diu uff, algo, algo, algo, algo raro, algo no y comença a brasechar y els braços i calfa el calderón. i la grada respon. Y acte seguit, Thiago pues eh, estava la pilota, en tot a favor per a marcar, estava la pilota en el travesser. I d'ahí eh, se passa a l'acció de Godín, que jo crec que és la que enxufa al, al València, perquè Godín en tot a favor per a deixar-li la pilota que la rebutjara Moya, que ja hi sia de porteria, en lloc d'esperar el porter arriba d'ell i d'esquenes al davanter del València fa un eh, rebutja la pilota, li és un despeje molt raro a l'esquerra i horitzontal que està a punt de caure-li a peus a Negredo que tenia davant a Moya que ja havia eixit de porteria. I sa enxufa el València al partit. Acte seguit ve el gol de, de Mustafi i el València superior a l'Atleti de Madrid. Però fins a aquesta jugada el València en esa pelea de barrio que, mm -hmm. diu, que diu Bau, jo crec que era, era inferior i està perdent el partit de l'Atlètic de Madrid. Les 12 i mitja, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. Eh, llegim els vostres missatges. Arroba esports 97 nit. Després de la, dels resultats del cap de setmana, quin és el objectiu del València Club de Futbol? 12 i mitja, fem una pausa i tornem de seguida. Així a esports 97 nit fins a la una de la matinada. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12.31, momento per al Twitter del programa, arroba esports 97 nit. Preguntem del resultado de cada semana. Eh, Ahora les dará. ¿quién es el objetivo del Valencia? Peña Valencia, que está del Facebook. Objetivo del Valencia, siempre tiene que ser el mismo, ganar los tres puntos frente al Deport y luego pensar en el Elche. VCF New, luchar por la Liga, Julián Grau, el mateix Champions y punt. Si es tercer, millor. Iván Mora Tasquer, yo creo que ser tercero y si faltan poques jornadas ya os de lluitar per la va a pedir parejo a Juan Palomino, el matiz que teníamos... a per la tercera plaza... ...y por qué no a per la Liga... desde de dalt estan fallant amunt Valencia... Junts, tornem Tapón López, objetivo del Valencia... ha de ser el matiz de siempre... ...es decir... dir, la que l'afició estigui orgullosa del seu equipo... Javi Valero, el primer objetivo es adelantar al Atlético, el siguiente será coger al segundo el clasificado, partido a partido. Carlos Diu, Champions League, si es bien tercer clasificado, mejor. Luis Ponce, lluitar para la Liga BBVA, Sentiment Blanquinegre, la tercera plaza y si fallan los de arriba, la Liga. Xavi Simón, no hem de renunciar a res. David López, anema Perla la Liga. Rafael Arenas, partido a partido sin duda, pero hay que asegurar la Champions y luchar por el tercero. Si además fallan Barça, Madrid, punts suspensivos. En el Yusar, tercer Joc, si se renunciara a posar y les cosas difíciles a las dos de edad. Paco, ojalá pudiera ser la Liga, pero si quedamos terceros, temporada sobresaliente. y VCF eh, la sexta y cuarta han dicho que también sobrepasó el límite del juego sucio y que Valencia no dejó jugar al Atlético con faltas. El corazón que le la Torres a Otamendi al revés. Si es al revés, hubieran expulsado a Nico y seguro que con unos <clears throat> cuantos partidos de sanción. Tino VCF, guayar al Depor, Ismael Enguera en Champions de manera directa con eh, en Champions de manera directa con la tercera La valla de Mestalla dio Guayar, Guayar y Guayar. Iván VCF dio ya se vio el primer partido en el Pizjuán con Deport la igualdad. Eh, Jorge fa una... una foto de Simeone eh, duense la a, una... entre cama y cama <laughs> y digo la, lo de la mala educación de, de Simeone nos dará al está nano? Está al nano, correcte. Eh, la foto jugador el, eh, Enrique Andreu, viendo los partidos de lejos de Mestalla, el objetivo es la Champions y lo, y lo que venga además, bien recibido sea. Manuel Gila, primer objetivo es el tercero, segundo objetivo es el segundo, tercer objetivo es el primero. Si el drama Madrid sigue así, segundo es posible. Ricardo Giner, Rese eh, res Quique Garrigues diu será que Pero tanto el objetivo l'objectiu mínim barallar la Liga fins a la plegues pero objetivo es lluitar al final Javier Emetíez eh, eh, Javier en Madrid explotamos como grandes eh, mes eh, diu José Vicente García Alario gracias por el comentario amigo otro día bien ganada Pep Serer, que está, seguro, está de segundo de Abel Y al qual y desitgem sort también siempre que no eh, en, la permanencia de Llevan. Bolete diu de casco Valle tiene el partido. La juga a Marrategui y Marranategui Y por último, eh, Nulo Espíritu Llanto, digo, acabar con 11 jugadores en algún partido, estaremos batiendo un récord, ¿no? Así cuesta más, a por el tercer puesto. Es la pregunta que te han mostrado ya de a Folgado, a Julen y a Bau. Eh, amb, després del cada semana, setmana, amb respecte del Real Madrid del València, Lima un punt, amb respecte del Barça perd dos, amb respecte de l'Atlètic es queda igual i per darrere li resten dos Villarreal i Sevilla. A hores d'ara, quin és l'objectiu del València? Jo crec que l'objectiu és eh, entrar en Champions la pròxima temporada, però conforme s'han posat les coses eh, va darrere de l'Atleti Madrid apretant-lo i probablement avui en dia l'objectiu siga perquè no ser, ser tercer. A partir d'ahí esperar a veure què és el que ocorre sense renunciar a res en les últimes jornades de, de Lliga, però jo crec que l'objectiu, Manol, el València està dins de l'objectiu, que és entrar en, en Champions, jo no li exigisca altra cosa, però un projecte que que començava eh, en guany i que estava donant una eh, resposta que jo no l'esperava ni la imaginava eh, mai, però després del que va ocórrer en el Calderón, el València és viu i continua només a una diferència d'un punt, mm -hmm. per què no ser, ser tercers? Home, és que, clar, eh, si estàs a un punt de l'Aleti de Madrid, pues, eh, <laughs> a veure qui, a veure qui té valor de dir que no <laughs> que, que, que, que, que, ser que, quarts, no, vas, no? Que, que no vas a, a pelear per, per ser tercer no? estàs obligat sí. evidentment, hi ha que pelear a mort per ser tercer i, i com ja he dit altres vegades jo estic segur de que peleant per ser tercer est, va, anem a estar molt prop de els dos de dalt Sí, bueno, yo creo que quedan 36 puntos por jugar, que 36. son muchos, que son muchísimos puntos, entiendo que el Valencia eh, no puede permitirse el lujo de quedar cuarto, por una razón muy sencilla, porque la programación es distinta, porque tienes que empezar antes, porque los fichajes, si no estás en Champions, que tienes que jugar una previa, igual se hacen los remolones. Eh, por, muchas de cosas tienes que estar entre los tres primeros. También digo otra cosa, que en los últimos cinco partidos, cuatro victorias y un empate, el mejor equipo de primera división. ¿Se pueden recortar puntos con el líder? Pues yo creo que sí pero lo razonable ahora es pensar en el tercer puesto. En el tercer lloc, diuen, jo eh, crec que de moment eh, sí. estem per, per ahir tots. Eh, jo eh, crec que en el tercer, en el tercer lloc, de moment. De moment, muy bien, eso, sí eh, senyor. Perquè a mi, eh, com deia eh, abans, Bau, el que m'arriba és que la plantilla, mirant com venia cada setmana, pensava que Williams en el Calderón se clavava en la lluita. No sé si després de l'empat eh, s'hauran vist una miqueta frenats. Eh, clavar en la lluita per la Lliga no vol dir que la, la plantilla eh, va, eh, pensa que va guanyar la Lliga. La Lliga és molt complicat guanyar-la i la guanya uno només. Però estar ahí, estar en la pelea, estar eh, en la salsa, estar per enmig... A més, de cara a la setmana vinent, crec que n'hi ha un altre partit que al València li va directe. Crec que és un Atlético... No, un, sí, un Atlético Villarreal, crec que és. No. No? No és la setmana que ve? No, no, és Espanyol Atleti de Madrid. Uh mhm. -huh. Mhm. Eibar, Barça, el Villarreal, Almeria, Villarreal i Sevilla, Elx. Sevilla, Elx. Pero, Real Madrid, Llevant, no hi ha encara. No hi ha cap, pues, será no. de dues setmanes Pero pensemos también que en dos jornadas juegan los, los dos de arriba, ¿no? Entre ellos. Per exemple. Por, lo tanto, uno va a perder tres puntos seguro. Y si el Valencia sigue con la progresión actual, cuatro victorias y un empate en cinco partidos... Bueno, pot haver un empat amb Bau. Yo quiero soñar. <laughs> un empate en dos puntos los dos. Un empate no, dos, sí, uh, dos puntos. Dos, no, te pinta de, no te pinta Está empate Ahora eh, el Barça que el Madrid, Pero cual cosa pot... En un, en un Barça-Madrid te puede dar cualquier cosa. Sí, no, no, Está claro eh, De, ahí abans, eh, Julen, per un pero al Valencia Valencia eh, eh, proposa un partido de contención contra el Atlético de Madrid. Y la pregunta ¿Es es posible però en els canvis li guanya la partida al Nuno a Simeone perquè l'Atlético s'enfonsa i el València és guanyador de les permutes? Bueno, això i que l'Atlético de Madrid indudablement, indubtablement eh, porta una temporada de locura també més, ah. més que el València no? I no, se nota, eh? no és el primer partit que, que se veu eh, apunxat aquestes últimes <clears throat> setmanes eh? i arriba al final dels partits eh, justetet i ahir, ahir el València el va sometre a un, a un sobreesforç apretar, apretar, a un sobreesforç i, i, i encara se va, se va enfonsar abans o sigui, els últims 20-25 minuts ja comença a notar-se que canviava el, el, el signe A mí es que me parece importantísimo que el hecho de haber cometido la temporada pasada un pecado mortal, que es no estar en Europa, es un punto a favor tremendo del, para el Valencia en este tramo final de campeonato. La, y la Copa, Estaba Estaba claro que en Europa y eliminate en, en la Copa mm. habría de traure profit de, la situación. Contar mm. en fa semanas, eh, mientras el Valencia en un mes tenía cuatro partidos, els eh, eh, rivals tenien 8, 7 i 6 partits. I a partir d'ahir la força del València residia en aprofitar precisament la duresa del calendari per als rivals i és el que està fent. Efectivament, ahir, ve... la l'Atleti Madrid se queda sense gasolina, estic d'acord en, en Julen, i el València arriba més sencer al tram final on està a punt de guanyar el partit. És que la sensació en el camp del tram final del partit és que el València, després del gol, podia haver-se emportat el, el partit en una de les dues faltes que vota en molt mal a última hora eh, <laughs> Parejo. Pero si les bota B estaba la por en el... que la tenía que, haber tirado... la tenía que haber tirado al portero otra vez no aprèn. Ahí, queda la sensación también que igual, si los cambios se hubieran hecho antes, igual Podríamos haber tenido más opciones. Potser, Potser, vamos. Porque eran cambios menos callejeros y más finos estilistas para conseguir algo. La semana que viene... ni a un punto... Interesante... que es la tornada de, de Leti de Madrid y Leverkusen sí. que, bueno, anirem un poquet en l'Atlètic de Madrid, no? Anem en l'Atlètic de Madrid, però... Pau, a que sí? Jo és que vinc super amb un, amb un Atlètic. <laughs> per un costat, jo entenc el que diu Julen, que és que l'Atlètic continua en la Champions, que se desgaste, que tinga un altre focus d'atenció per a... Però per l'altre costat, una eliminació temprana de l'Atlètic de Madrid és cert que el descarregaria de partits però li passaria factura a la plantilla si ha a nivell mental però bueno, creo... Yo creo que tot té un pro i un contra. Bueno, al València, lo de la Copa, mentalment no li ha passat factura. Mm. Pero porque yo creo que el Valencia estaba... No, no, claro el objetivo quién era. Tenía teníamos claro que, la, Copa Liga... no, no, està no a una eliminación En Copa quiero, una eliminación en, en, Champions. Yo quiero que gane el Atlético que, que a Coque ayer lo cambien porque está requeante. No es un cambio táctico. no, no, está fundido, wow está fundido. Eh, está fundido y se tiraba mano, tal, acababa de, volver. y eso a, medida que acumule partidos, pues Coque fuera, el otro fuera, eso es lo mejor. Sí, la, realidad es que, eh, en ese tram final el València se fa a, eh, creditor a, a, a un major resultat possiblement o a no patir <coughs> absolutament res eh, pel que passa, per, per eh, esos canvis, com diem, i ser fons físic d'armari que el València ara mateix té i que no té l'Atlético de Madrid. I que, I que és una cosa que l'any passat no va acusar l'Atlético de Madrid i este any sí. Correcte. I no és per casualitat, és perquè dos anys seguits, al mateix nivell molt per damunt de, mm. pot ser de les possibilitats eh, no és fàcil no és fàcil, és impossible diria és quasi impossible bueno, me queda mucha reflexión eh, eso es, eso, eso, eso es muy cierto yo creo que quitando las plantillas en España de Real Madrid y Barcelona ningún equipo está capacitado para, para ir dos temporadas a tope en totes les competicions. Estic absolutament d'acord. 12 i 42. Abans una miqueta la pausa, perquè vull acabar amb el gol. Y haremos a de dos noms propios en eh, el de d'avui y en el día Voy a Vull de Enzo Pérez y del que ha passat avui en entrenamiento. Soy muy calentón. En efecto. Y... ho diu ell. Ho diu Arturito, bien. Ho diu no di yo. jo. Ho diu ell, ho diu ell, ho diu ell. Que sí, claro. Soy muy calentón, Uy, uy. Es, es, primo hermano de alcaldesa, eh? <laughs> doncs igual, no se puede superar eso. Doncs igual, nosaltres parlarem d'Enzo Y vos vas a preguntar per Negredo. ¿Qué vos sembla Negredo? Eh, voy a hablar del Bosque de ahí. Lo que la manera que habla del Bosque es ni fu ni fa, sino todo el contrario. El que dice del Bosque el podía haber de 50 aguantes de primera división. Y a mí, sinceramente, li veig que ho intenta tot, que ho dona tot, que és un jugador d'una gran qualitat, però me dóna la impressió que Negredo está muy de la seva millor forma 12 y 43, y a me preocupa fem una pausa y tornem a el calentón fins la hora de la mañana. Así es durante el sentit ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.44, ara el minut 67, en el eh, canvi que fan un Espíritu Santo, decidís, decidís retirar a Enzo Pérez i traure a André Gómez, al futbolista portuguès del València. En aquest moment, quan veu el seu dorsal, Enzo Pérez se'n va traça una línia recta pràcticament des de on ell està, que és justament a l'altra banda on estan les banquetes, fins a la seva cadira de la banqueta. No passa ni per el centre del camp, que és on habitualment se fan els canvis, i no se queda eh, esperant eh, també que el saluden Vull dir, eh, Enzo ni saluda al company que va aixir ni saluda al seu entrenador. I este matí el seu entrenador li ha preguntat, li ha demanat, li ha apretat, i el jugador diu que no té res a veure amb ell. Jo tinc una teoria personal, ja l'has posat en la primera mitja hora, Folgado ha posat també la seva, però jo... Pots fer un resum? Sí, jo crec que en el, en el moment en què està eh, Enzo està descontent amb si mateix perquè és el que no està rendint al nivell que s'esperava i que no vol perdre temps i se'n va directament a la banqueta. Malhumorat, eh? Vull dir, no, no, no vull dir que tot siga de color de rosa. Malhumorat en general. És evident que tampoc li agrada el canvi. Però no crec que sigui una cosa directa en contra de l'entrenador ni un acte de rebel·lia. Això sí, molt mal fet en no anar a donar-li la mà al company que és al terreny de joc i després també si l'entrenador se, se te queda esperant que li dones la mà perquè habitualment tot el món ho fa diguem-ne que és el modus operandi habitual crec que Enzo havia de fer-ho I, me, i crec, i crec, i parla per a mi bé de Nuno com a entrenador, com a conductor de grup que avui li ha apretat a Enzo Pérez tot això no crec que hi hagi ni una bretxa entre Enzo Pérez i un Espíritu Santo pues, hi ha hagut tensió, sí, normal pues com, un, com un jefe de tant en tant li demana explicacions a un subordinat Però... això provoca tensió? Sí això és una bretxa? No, passen tots els treballs a partir d'ahí, jo vull saber també la, la resta de teories la de Bau, la de Julen si Folgado havia fet vol afegir alguna cosa tampoc voldria fer massa teoria no, no sé si n'hi ha bretxa o no n'hi ha bretxa no, no. lo que no veig jo és massa motius per a que Enzo Pérez estiga descontent en Nuno, precisament. <laughs> No? Jugador que està en el València perquè està en Nuno, en el València, i, bueno, un jugador que, que, que senta en la banqueta al millor jugador possiblement del València, que és André Gómez. No sé, no, no sé si, si més allà del canvi, que pense que era just i necessari també, no sé si n'hi ha més motius, jo mm, aposté per, per, per mm, bueno, Manolo, <laughs> per una vegada, aposte, <laughs> aposte sí. per, mm. per, per el moment, la tensió, el, eh, el no estar content en, en, en el resultat, sobretot. Jo he que jo crec que se junten no sé. diverses coses. Eh, jo... Ah, Pau. Pau, Pau, Pau. Pau. Sí, bueno, a mí que un jugador se vaya cabreado cuando lo sustituyen me parece estupendo, porque indica Eh, amor propio y pasión, pero no Enzo Pérez, en cualquiera. Ahora, hay una cosa clara. Si, si mm, hay alguien que está un poco más mimado que los demás en estos momentos es Enzo Pérez. Y en ese aspecto no es un juvenil, es un tío ya veterano, es un tío curtido y, hace mal no saludar ni a su compañero, ni a su entrenador. Pero yo no le veo más, más importancia. Lo que sí me preocupa más es que no rinda el nivel que sabemos que sí que tiene. Yo estoy de acuerdo en el que ha comentado eh, Bau. I jo, jo, jo d'acord con Forgat, també. Ell se cabrecha. Ui, oh, contubernio. Ell se cabrecha i el cabreche, el port, el calentón, el porta a no saludar al, a no saludar al, al tècnic, i evidentment este matí, en uno que ho detecta, pues li demana explicacions davant del grup. Ell diu que no fue por, textual, no fue por usted, no és nada personal i a partir d'ahí bueno, pues ha zanjat i s'ha qüestió davant del grup, ojo, en les instal·lacions de, de Paterna, uno le pregunta por qué no me saludó usted en el campo y aquí le digo, no fue por usted, no es nada personal. Y a partir de ahí, pues explicacions eh, Va, donades, sí, pregunta canvi, feta sí. davant del grup i s'ha acabat. Però és que el, el, el canviat no tenia més, més voltes, no? Podía, podía ir Enzo, podía ir Javi Fuego. En ese moment, el, el, el que tenia la... Mm. Bueno, si volies guanyar el partit... No, no ja, ja, està clar. O empatar, per sí, menos. Sí, sí. Eh, en ese momento el que tenía tarjeta era Enzo Pérez, eh, que, después sí es mal la cosa, porque el que tiren es, a Javi Fuego, ¿no? Pero es que el cambio es el que tiene que ser. Sí, sí, sí, yo estoy, de acuerdo. Yo, estoy, de acuerdo en que el cambio es el que tiene que ser, y, incluso antes tenía que haber salido Andrés Gómez. Yo quería preguntarle a Folgado, en eh, la charla, o sea, o, esa conversación, <laughs> <laughs> no se ría Fardachet. <laughs> ¿La ha hecho delante de los medios o...? Sí, sí, mm, sí, pero sí, no. Pero, sí, pero, no. Pero, esta volta, eh, Bau, eh, ella, estaba, ella estaba de esquenes y el grupo <laughs> de cara, pero ella estaba de esquenes. Yo te digo que lo de espaldas también está planeado. <laughs> Yo, en la primera vez no ho, no, no, ho, no ho he comentat, però crec que esta pregunta és per a Enzo Pérez davant del grup, dins del vestidor, crec. No ha agradat transcendir res si fas, la, si fas altra volta eh, la pregunta en el temps on t'estan gravant en mitjà de comunicació, ja dones peu claro. a que hi hagi imatges, fotografies, que un company diga, uf, així hi ha hagut alguna que no me quadra i quan acaba l'entrenament pregunte. Si tu esta xerrada la fas en el, en el cor del vestidor, a porta tancada, davant de tots li diu el mateix a Enzo, la cosa no transcendís. Sí, sembla bueno, que bueno, no és la primera... Bueno, bueno, no? bueno. bueno. bueno, tarda més, <laughs> Julen, tarda més. <laughs> De qualsevol manera, més, no és la primera volta que, que no fa aquestes xerrades. No, no, és el seu modus operandi, sempre ho fa. I quan vol que el vejam, se posa de cara. Quan no, se xira. Pero sol fer sempre que acaba el partit en la primera charrada de, de la setmana, vamos. Sí, hombre, però, pero Nuno està está de espaldas sobre el frente, es mm. consciente de que va a levantar por Vareda, entonces lo, lo hace por algo. no sé si por pegarle una apretón a Enzo para, para que saque todo lo que tiene, que no, que no lo ha sacado todavía, o, lo hace para que el grupo eh, se dé cuenta pues que Enzo no es su mimado, que es uno más, no, lo sé. y, que trascendisca eh, públicamente. y que lo, que lo, hace, premeditadamente. Y que trascendisca públicamente que, que, que, este matí pues, si le ha pegado un toque a un futbolista que no le saluda un futbolista que no le saluda, que, es, que es casi hijo suyo, mm. eh, eh, que se fue cabreado mm. y que juega casi desde que llega por decreto. Sí, Entonces es un toque eh, de cara al grupo de, decir que aquí nadie es más que nadie. Señores, antes también el ahí en, la, en la charrada, en el entrenador, ¿no? també contesta i, sí, sí, contesta, i contesta. dona la seva... Sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí. Eh, calentón, eh, calentón. És calentón, sí que és calentón. A veure, eh. jo, a, jo crec que hi ha que contar les coses que per això estem més mitjans de comunicació, però que, que hi ha hagut un món de tensió, però que això no vol dir... I això ho conten tot. Res més. No solament el que és dolç. En efecte, també, també el que és la Marc. Eh, però, jo no, però jo no crec que hi hagi eh, cap situació anòmala. Vull dir, crec que a voltes se produeixen... Vull dir, eh, Si sentencia pues, en el trabajo, si no passa res perquè jo, jo disculpe voy a ha corregut Corregulo, que ha corregut Ya está, ya está. yo he tenido la fortuna de vivir dentro del vestuario del Valencia concretamente y movidas hay una vez a la semana por lo menos <laughs> por lo menos Claro. Eh, eh, eh, en la mejor de las temporadas. Pero, Bau, te va a servir una cosa. Yo a ir Torní, a Torní de Madrid en compañía de Manolo. Manolo <laughs> conduía un héroe. yo me volía a morir en el coche bau, <laughs> porque no pasaba de 120. <laughs> yo soy un tío que eh, respeta si me Me a morir, pero pues mira, pues este <laughs> matí pues parle en él he tornat a parar en él pero a mí no parlaba en él son ¿eh? cosas del trabajo A mí no le saludaba para a padre no le saludí, porque no aceleraba me volía morir. pero es que, bau, he perdido una hora de son por culpa de Manolo os digo una cosa, como la, 97, pasaba de ser Hay que no, ¿eh? Como la 97 se está subiendo tanto la audiencia. No multarán, no. Vais, a, ir. No el, casará un, no el un radar, no. Vais, a ir cada uno en un coche distinto. <laughs> Pero preguntarle, a Yulo de motor que tiene un montón de gente en su cargo. Que sí, que eso pasa. si yo en Castito Hernández de Madrid, vamos, ahí en el coche de Manolo, he tenido un malsón esta nit Y todo quin viatge. <laughs> El próximo día te llevas... Te llevas si me chitieres cuatrimicha. quatre i mitja. Te llevas la cena y el desayuno. Que me chitieres cuatrimicha, quatre i mitja, vau. Yo le dije pues Falcao, ¿te has dormido? Y me decía, no. dormido no, no, pero <laughs> calentón Calentón, un calentón. A, ver, a ver, le he dicho, estás haciendo un Enzo. <laughs> Soy muy calentón. Mira, pues mira, pues güey, pues así estoy que en ell. Este matí me gusta replegarme en coche al travolte, y digo, no. No puede ser. Bueno. És un déjà vu. Senyors, Negredo, a mi, sincerament, he de dir les coses com les veig. A mi me preocupa que en les alçades que estem de temporada Negredo continua sense voler portar. Sí, a mi me preocupa que no faça gols, fundamentalment. I perquè no el veig fi, no, no, no veig ese davanter eh, que en algun moment en el València sí semblava que s'agarrava... Se aquell davanter que en el City va ser titular moltes, tempor moltes eh, jornades de Lliga fins que es deixarà, aquell davanter que va trencava en Sevilla, no l'acaba de voler, no sé el per què. Reconec que té una gran eh, qualitat, que és un jugador que aporta moltíssima lluita, que és cert que el joc a lo millor no l'afavorís, però tan pocs gols tampoc és natural. Yo, yo lo que veo es que ha bajado su rendimiento sí. incluso en el Valencia. O sea, cuando ya se recuperó sí, sí. y entró y entró se convirtió en absolutamente fundamental es fundamental y el jefe dentro del vestuario, pero se convirtió fuera, en el campo también. Yo ahora, igual voy a decir una barbaridad, y con perdón, pero yo lo veo un poco ancho. es la impresión que dona Evao pero yo yo yo el veig quan es de Paterna o a ir exemple, cuando és del Calderón, y yo el veig fía, Negredo, eh? es una cuestión Le, veo mucho menos presente en los partidos y ya no, no, no, hablo de la, de la falta de gol, que eso, como todos sabemos, son rachas y puede darse. antes todos los balones iban a Negredo, los paraba, los jugaba, y ahora pues, le cuesta cogerlos. Eh? Yo creo que ha baixat en el seu rendimiento. Cuando iba a aparèixer, yo creo que van a coincidir en que eh, mm, oferían moltes cosas al equipo y que cuando agarrara ritme pues encara hi donaria moltes más cosas al, al Valencia. Pero yo creo que alguna forma algo ha corregut que en ese progrés que todos le veían poco a poco Negró deixa de, ha deixat de participar, s'ha estancat. Jo, i que coste tornar a dir el mateix, a vegades s'ha de dir les coses que se poden malinterpretar, i jo no vull que se malinterprete esta. Eh, no tinc res en compte de Negredo. És més, la volta que m'ha tingut un catendre m'ha aparegut un tio espectacular en, el, en la distància curta. Però jo, de cara al partit del diumenge, del divendres, ui, com estem, del divendres contra el Deportivo de la Coruña, jo, Paco Alcácer, si està recuperat. Jo, minuti, jo Alcácer le daria minutitos, d'entrada no, no le pondria... Eh? eh, falta saber si està recuperat per això dic si està recuperat i quan dic recuperat dic física eh, del seu genoll i físicament en quant a la seva forma eh? les dues coses sus, su, su últimes paraules en rueda de dir decir estoy sí, sí, pero sí. no, no estoy pues si, no, pues si no está no, no aposte per ell ho va dir dos voltes que no estava 100% dos vegades exacto, exacto. Sí. entonces yo, yo solo veo importante Yo, de todas formas a Negredo por la lesión que ha tenido uh -huh. que al margen de que haya bajado su rendimiento en, en el mismo Valencia lo que le veo por el cuerpo que tiene, por, por, por, <clears throat> la, planta estupenda que tiene, es un futbolista que necesita más que otros una pretemporada como Dios manda. Y la pretemporada es la gasolina de todo el año. Divendres Y Chua seguro. Eh? Chua seguro. A més, jo cara de... Manolo, no le pegues voltes al debate Divendres va Chua. 12 i 57, a tancar la paradeta. Julen, de la portada de Super, què os conta? Mustafi. Mustafi? El tanque alemán. el general de la Mannschaft, com li diguem en les retransmissions de la 97.7 Ràdio, ahir una altra volta, pam, el cabet i cap anís. Quatre xicharros duia, crec que el defensa alemany del València. És que és el quatre, que, el no, no sé si en cinc remats. Quatre en cinc remats, correcte. Sí. Uh mhm. -huh. Quatre en cinc remats. En fi, eh, bon fitxet el que va fer ahir Rufet, avançant-se al resta. Julen, gràcies. Bona nit. Vau, gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. Si vos anat educant cotxe a casa. no, no, no, no, per l'amor de Déu. Bon <laughs> doncs deixem, senyors, amb el gol d'ahir que donava l'empat al València Club de Futbol. Demà dos i mitja Supermurciélago Levante Televisió i 97.7 Radio, a les 11 i mitja tornem els d'Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Ho amb el gol de València. Gràcies, adeu i fins demà. La traerá Parejo. Va a la línea de rebote de Javi Fuego. Y va a pegar Parejo, pilota, que se la mencha muy al traveser. ¡Gol, havia vist avançat el porter a la porta. Moya tan sols pot tocar i evitar amb l'ajuda del travesser que la pilota entrarà directament, però va rebutjada cap a camp de l'alemany, del general de la Mannschaft, del dispositiu antiaeri en defensa, d'Escudra Mustafi queda cabotada davant Mollà i fa el gol de l'empat ha empatat el València ha empatat Mustafi Atlético 1 València Mustafi 1 Donde dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormir solo, dónde me sudar? La novela. 97. Fórmula 97.7